75. To'g'rilikqa to'g'rilik, odamgarchilikka odamgarchilik qilish aytiladi. Yuqorqilab bir xilidir, yana bir xilini tushundirib aytay, sen uni angla. Unutdingmi yoki tushunmaslik bo'ldimi? Nima foydani ko'zlab bu ishni qilmoqchi bo'lding? Bilasanki, dunyoda ko'p madhilanganlar vafoliq kishilardir. Ular olqishga ega, ay aziz. dunyoning qonun qoidalari mavjud bo'lsa odamga odamgarchilik qilish uning balgisi bo'ladi kishi yaxshilikqa yaxshilik qiladi bir yaxshilikqa o'n yaxshilik bilan javob beradi kimning urug'i dadisidan totib esil bo'lsa uningdan yaxshilik alga foyda keladi ona o'g'rilikcha shahvatlanib haromdan o'g'il tug'sa u alga ofat keltiradi нәзір yaxshiliklariga nazar ұның Sen uning ne'matlariga, Бұл erishding. Bu fazilatlar, bilim farosatlarning hammasiga Ali sabab bo'ldi, Сенің ichildi. Sening nom va unvon bilan Яқшылық qildi. Yaxshilik qilishing uchun ечіп бәді. ichib berdi. Bu yaxshiliklarni unutib qoldingmi? Buning javob berish kerak emasmi, ayg dilkash? ey qarindosh man so'zni qo'pol so'z dedim ranjima xaponma ko'nglingni bearam qilma to'g'ri so'z qo'pol bo'ladi ko'nglingga ochiq tegadi hazm qilsa uning foydasi lazzat beradi qattiq tegsimu qo'pol so'zga g'azablanma to'g'ri so'z qo'poldir buningdan ranjima buningga taqlid qilib munu so'zni aytay Buni sen angla, ey xushchiray. To'g'ri so'z ochiq bo'ladi, uni hazm qil. Foydasi keyin bo'ladi, seni lazzatlantiradi. Qara, to'g'ri so'z ko'ngilga ochiq qo'pol tegadi. Qo'pol so'z to'g'ri bo'ladi, qo'pol bo'lsimi, to'g'ri so'z qani? Sen kichik o'g'il chig'ingdila otang o'ldi. Bilim fazilatni egilading, yuzingni yo'riq qildi. alaysini o'z tarbiyasiga oldi parvish qildi uning sababi bilan san odamlar qatoriga qo'shilding bu qul kinizaklar ot org'imoq yer suv hammasi ali tarafidan berilib davlat ishking ichildi ko'p yaxshiliklarga nozu ne'matlarga ega bo'lding elda noming yeyildi shuhrat topding endi buning ta'turisichi maydonda turib dushmandek yuz o'risang sanga yarashami foydang tegadigan mazgilda sen u yerdan qechib chatib tursang uning ko'ngli echinib qoladi sanga ali ko'p yaxshiliklarni qildi uningga javob berish kerak emasmi ay shuhratlik kishilar seni ko'rganda olqishlab maqtasin elda vafodor degan noming tarqalsin kishilarning yaxshisi nima deydi angla chin kishining belgisi odamgarchilik qilishdir ey yigit odamgarchilik qil ulug' kishi bo'l kishilik yo'lini odam ana shundoq tutish kerak kishiga odamgarchilik qilib haqiqiy odam bo'l o'zingga odamiy degan maqtashliq nomni ol sanga alig ming barobar yaxshilik qildi sanmi yaxshilikqa yaxshilik bilan javob ber yaxshilikqa javob beroladigan kishi yaxshi kishidir xalq ichida sarxil odamlar ichida tonilg'inidir bilimsiz nodon bir kichik o'g'il eding u seni yo'lab baxt pallisiga ko'tirdi endi uningga jon teningni pido qil uxlab yotma kech kunduz uning ishini qil u yaxshilik o'rniga bu yaxshilik tayyor tursin xudo sangami yaxshi javob qayturg'isi mehribonlik bilan odamgarchilik qiladigan kishi nima deydi angla ey ko'ngli yiqin san kimning eshini yesang shuning ishini qil eshini halol yegin mehribonlikqa oshadi mard kishi non tuz haqqiga diqqat qilib yegizgan kishiga beshini pido qiladi orzu tilakka ko'p yaxshi yo'llarga erishding bugun yaxshilik bilan uningga foydaliq Yipek tonkeydin, özünü tava durdun bilen yögidin. Sana həsət qılğıçılarının sana qarab közü qamaşdı. Əmdi sən əlikki yaxşı nam kəltir. Düşmənlə körüb örtənsun, yatla boyun əksun. Alavet içində köp arzu nimətlərə igi boldun. Bu qədək səmrib, boyun köksünü götürdün. Əmdi əliknin işığı küçünü sərp qıl. yaxshi duoga ega bo'l uzun yasha dunyo mollarini to'plading boy bo'lding yo'rg'a arg'amoqlarni sop nasllik toylarni minding bu narsalarni alayka pido qil ishlat tilaklarini topsin yuzini yo'riq qilsin alik bugun rohat farog'at bilan taxtga minsin dushmanlari uzoq to'lg'inib yer upsin ali qo'lingni uzun so'zingni ravon qildi yaxshi ko'radiganlarmi yaxshi ko'rmaydiganlarmi sanga arzini aytdi san endi ko'prak duo qil ay yaxshi birodar davlat sanga yor bo'lsin umring uzun bo'lsin esil kishilar ana shundoq yaxshilik qiladi uning nomi dunyoda mangu qoladi arabcha yaxshi bir so'z aytilgan bu so'z kishilarning esilini bilishga yo'l ochdi qara kishining asliga uning harakati guvoh harakati qandoq bo'lsa aslimi shundoq bo'ladi kimning asli yaxshi bo'lsa harakati yiqimliq bo'ladi yomonning asliga uning o'zi harakati guvodir ey il! alik paylini o'zgartsa uni takror to'g'ri yo'lga boshla bilim bilan yondir borliq yaxshiliklarga aligbosh bo'ldi bu yaxshiliklarni tashlab o'zingni chatlashtirma manga ishinib maslahat solding bilganlarimning hammasini sanga aytdim mening aytganlarimni va o'zing bilganlaringni qarab selishtiribki ishlaring oydinlashudi o'gdilmishning o'dg'urmishqa javobi Ögdilmiş xushal boldi va dedi. Ey qarindosh ulug' odam mushundoq bo'lishi kerak bugun so'zlarni bak yaxshi aytding bu so'zlar mendiki tugunni yashdi bu so'zlar ba'zida menga ro'shan emas edi Sen pardini ichib menga ro'shan so'z deding. Men endi bu orzu tilaklarimni tashladim faqat xudoyimni menga orqa tirak bo'lsin egam meni himoya qilib dilimni ro'slag'ay paylim harakatimni to'g'ri yo'lga sag'ay duo bilan yor yo'lak bo'l yordam qil meni unutma o'zimni sanga topshirdim o'gdilmish so'zini tugitib o'rnidan qopdi esallashib etig'i mindida qaytib keldi uyiga kelib etidan tushdi uyga kirdi g'iza tomoq yedi biraz demini aldı. osmon chechini tuvan çürdü, yo'riq yuzini yopdi osmon tul kiyimini kiyib belini bog'ladi quyosh o'rimchachlarini chuvgandek bo'ldi dunyo qo'yni tiyin va qomi tusiga kirdi o'rin soldi biroz tinchlanib yotdi biroz vaqt rohatlanib tatliq uxladi uyg'unib beshini ko'tirib atrofga qaradi osmon qiz kulgandek tishini ko'rsatib tabassum qildi quyosh beshini ko'tarib qoyitidan yuzini ochdi dunyoning hamma tarafi oqqu rangiga kirdi o'gdilmish oldirab o'rnidan turdi tahorat ilib bomdod namozini o'qidi nashta qildi etini minib yana saroyga bordi etidan tushib top to'g'ri alik huzuriga kirdi Alikning o'gdilmishga suoli. Alik uningdan o'dg'urmishni so'radi. U komil inson tez omon bormi? dedi. Nima dedi? Meni duoda aslab turibdimi? Uning duosi bilan Xudo balodan omon qiladi. Inson duo bilan yaxshilikka yetishadi. Duo bilan mangulik jannatga yetishkili bo'ladi. Dunyoda yaxshi duo bo'lmagan bo'lsa, bu yomon yer palokat o'rdisiga aylangan bo'lar edi o'gdilmishning alayki javobi o'gdilmish javob berib mundoq dedi bilimga munosib holda to'g'ri so'zlarni qildi qarindishim bugun u yeri yolg'izliqda muhtojlikda bizga duo qilmoqda bizdan g'ofilroq yana kim bo'lsin gunoni biz qilamiz u biz uchun duo qiladi bugun u alayka mehribonlik va dili yiqinliq bilan uzmay duo qilmoqda uningdunmi mehribon yana kim bor o'z qayg'usini tashlab biz uchun qayg'urmoqda ey alay bizdinmi g'ofilroq kim bor umrimiz bekor o'tib ketdi ibodatga qo'limiz tagmidi vujudimizni orzu ne'matlar bilan samritib rohat halobatda yotmoqdimiz vujudimiz oxir o'lib qurt yilonga yam bo'ladi jon chiqayotganda pushaymondan boshqa hech amal qolmaydi oqillar nima deydi angla bu so'zga amal qilish kifoya ey qo'zam vujud samrisa qurt yilonga yam bo'lishi aniq o'z shodligingni desang o'tguncha mehmonsan Bu hayat çüştek ötüp gedidu, yok oludu. Hayatlıqның ötüp ketişige, ötüp atkan külle guvadır. Əliginin ögüdülmüşke cevabı. Ali cevap verip dedi. Ey dana, özünü qandaq tutuş ve qandaq közetiş gerek. Mən üçün səndin mi mehribaraq ah kişi yok. Sana tamamen işini mən ve işenç qilaman.'' Men mana öy ichida g'aflatda yotmoqdaman. Ishlarimning hammasi tashqirida, ey bilimi kamil. Sen ko'zim ham quluqim, kö angla. Nimiki muvofiq ko'rinsa, qarab turma, chora kö. Mendin yar yo'lak, yordam kerak bo'lsa, menga degin, men u ishga amal topay. Askar xizmatchilar bir-biri bilan yaqin munosabatda bo'lg'ay. meni ovora qilmay manga orom bagin ishini bartaraf qiliba zolimning qo'li xalqdan yiroq tursin bilimsiz nadallo yo'qolsin bilim qolsin xalq beyisun am ilm rivoj topsin bu tilim uning uchun shukur desin o'gdilmishning alayki javobi o'gdilmish javob berib dedi ey bag xudo tavfiq basun ay insonlarning yaxshisi qara tilikim hamda ehtiyojim shuki tangrim to'g'ri va yaxshi yo'l ichib basun alik halovatga ega bo'lsin va baxt ichida yashasin borliq mushaqqat bosh og'riqi mangli qolsin man endi o'zimni sanga pido qildim sen rohat ichida yasha ey al uluqi birla hojitim ba bugun seningdan so'rayman uni sen xushalliq va idrok bilan ravo qil bilasanki baglar kimni yaqin tutsa kishilar doim uning bor yo'qligini surishtiradi meni sen qanchalik yaxshi tutsangmi teqimchilar chaqsa qalpiqing turiladi jasur qahramon kishi nima deydi angla u bu pand nasihatni bilib so'zlagan kishining ko'ngli go'shtur u hidlab qoladi buziladi uni bak asrash kerak ay irodali kishi cheqinchilikni xohlamaydigan qanchalik yaxshi kishi bo'lsinmi g'ayvatxo'rlar orasiga kirsa savr qilolmaydi fikri o'zgaradi naqadar aqlliq sagakbak bo'lsinmi cheqimchilar yaqin bo'lsa uningga malolliq keltiradi ko'ngil bagdur vujud bo'lsa uningga qul astirudur so'zga goyida issiydu goyida soviydu kishining tabiati to'rt xil bo'lib o'zaro dushmandir biri kuldirudi biri janjal majra tug'dirudi biri oldirasa yana biri egri besiqlikni xohlaydi biri kulsa yana biri yig'lashga boshlaydi xushol bo'ldim deganda qayg'u keltiradi qayg'urdim deganda shod kuldiradi ey baxtlik ali man shuningdan ansiraymanki chiqimchi ya'ni odimiy ishtla chiqishtirib qolsa diling ranjiydi manga tatur qarab qolasan xizmatim beka bo'ladi yuzingni o'riysan tilikim va iltimosim shu meni kim chiqishtirsa mendin ahvolni so'rag'in tegiga yetkich surishtir ko'p so'ra nima iniqlansa darhol chora Sana kim meni çalsa sözünü anla. Rastını yalgınını so'rig'in. Tigi tahtini surishtir. Burunqi kishilar bak yaxshi aytgan ekan. So'zni angla, lekin hammasini ko'nglingda tutma. Buningdanmi yaxshiroq yana bir so'z bor. Buningga amal qil, ey yaxshi kishi. Hamma so'zni angla, kerak bo'lganini ko'nglingga ol. Keraksiz so'zni shu yerdala qaytirib etdi. so'zlarni onglig'in lekin rost yolg'inini takshur rostini o'zingda qoldir yolg'inini jazolig'in yolg'onchi kishi bilan dunyo buziludi to'g'ri chin kishini do'st tut ay huquqdor aligning o'gdilmishga javobi alik javob berib dedi ay kishi hojiting tiliginingcha ravo bo'ldi qodir xudo sana odimiylikni ato qildi diling tiling arkiting va nomingmi to'g'ri bo'ldi sandin qandoqmi yomon harakat sodir bo'ludi sanga yaxshi qiliq oq sut bilan kirgan seni manga chiqib so'zligichi kishilar men uchun ashaddiy dushmandur ay bilim ekan mayli ko'p so'zlisin mayli oz so'zlisin ularning so'zini qandoqmi anglayman yaxshi bilan yomonni ayrimasa eldi qandaqmı ulug' hokim bo'g'ili bo'ludi idrok bilan to'g'ri agrini ayriyanmasa qandaqmı xalqni boshquradigan bag bo'lolaydi sinalgan kishini yana sinab yursa kelgusi kunlarda elni qandaqmı boshqarolaydi agar to'g'ri bilan yolg'onni doim farqlantiranmasa qonun chiqog'ichi қандықмы orzusiga yetadi bugun xudo seni manga haqiqiy ato qildi san bilan nurg'un chigishib tugunlar yeshildi ortiq mehribonlik ya'ni samimiylik bilan xizmat qilding non tuz haqqimni ado qilding man amdi buningga yaxshi javob qaytirishim kerak sanga nisb bo'lsa tirikligingda әс кетіп қала. odillik bilan xalq ichida donq чықаған yaxshi kishini дейді аңла. angla kishilarga munosib odimgarchilik qilg'uvchi kishilarning yaxshisi sar xili kishiga odimgarchiligiga munosib javob qaytur ana shundoq javobliq bo'g'ini uchun kishiga odam degan nom berilgan o'gdilmishning aliki javobi o'gdilmish javob berib dedi alik halovat ko'rsin algi bilim yetkazsin xudo ikki dunyoning yaxshiligini ato qilsin orzu tilak umidlari qo'lga kelsin davron uning bo'lsin u xohlagancha aylansin zamon uning tiliginicha o'tiversin ey ko'ngli to'g'ri mijozi kamtar ishonchlik hokim ko'p yasha omon bo'l baxtiyor hayot kechirgin manga sendan ko'p yaxshiliklar keldi qadrlandim boyliqqa yemak ichmak kiyim kechakka ega bo'ldim mana man xizmat uchun qattiq bal bog'ladim xudo tavfiq bason ay cho'nqur bilimlik o'gdilmish yana dedi ey baxtlik aliy xudo yaxshi nomingni dunyoga yoydi xudo baxt berdi yaxshi nomingni tila baxtga erishganda ko'nglingni yaxshi tut davomliq bag bo'lay desang ro'shanki munu to'rt narsa kerak ondin baylikdan bahramon bo'lasan birinchi tili to'g'ri so'zi ishonchlik bo'lsa ikkinchi alga baxt beradigan qonun chiqasa uchinchi qo'lini echib sexiy bo'lsa xalqqa mehribonlik yetkizsa to'rtinchisi shuki Batur va jasoratlik bo'lib dushmanning bo'ynini egib ishni salamjon qilsa qaysi bek bu to'rt ishni to'liq ado qilmasa shuningdan keyin alga ixtilof tushidi baylikning uli va yiltizi shulardan iborat yaxshi baglarning yo'li izimi shudir yo'lingni buzma shu iz bo'yicha mang Səndən bunun qılanın yolumu şu idi. Qaysı bəg bu yolunu taşlab çətnəb getsə, beglikini buzudu, oңuşluqqa ega bolanmaydı. Ey Ali, bunu üç türlük kişini qadirlə. Bunu sana aytay, zihnini qoyub anla. Birincisi cəsur mərgən, quruç yürəklik yigit. Bundaqla qilic bilan alga ko'p foyda keltiradi. Ikkinchisi dana bilimlik el hakimleri. Bula kengashga foydaliq, ishni işini topqizadi. 3 Üçüncüsü zirek ve chiroyliq yozadigan kotiblar bulup kirim chiqim hisobini bilsa, xazinani to'ldiradi. Sen bularni ayrimcha boshqalardan farqlantirib tut. Foydasiga munosib holda qadrla, in'om qil. Hamma işlerin tertip tushib, бара бара ravaj topadi elingning kuchi ortidi yering kengayadi noming yaxshi bo'ladi shohrating chiqadi dunyo xalqi yuzingni ko'rishga intiladi kishilarning donosi bek yaxshi aytganki odam o'lsimu nomining yaxshiligi o'lmaydi qarag'ina kishining nomi yaxshi bo'lsa o'zi o'lsimu nomi o'lmaydi bu nima degan yaxshi Yaxshi nomga ega bo'lgan kishi o'lib qora yer qetida chirib yotsimi, uni tirik hisobla. Tiriklikni izdama, yaxshi nom chiqarishni izda. Noming yaxshi bo'lsa, tirik va shod yashig'ining shu. Qandoq yashash va qandoq yaxshilik qilish kerak? Buni menga aytib ber, ey bilimlik dona. Haqiqiy yaxshilik chilliq va to'g'riliqdir. Yaxshilikning o'zi hayotliqdir kimki yaxshilik bilan harakat qilsa tirik yashagan bo'ladi kimiki yomonlik bilan harakat qilsa tirik turib o'lgan bo'ladi dunyo o'tib ketadi yaxshi ish harakat mangu qoladi yaxshi qiliq bilan yaxshi odat yo'qolmaydi bevafo dunyo sandin yuz o'riganda asqotidig'ini qilgan yaxshilig'ingdir ey qo'zam ey ali bu dunyoga heris bo'lma u vafo qilmaydi buni yaxshi bil bu dunyo ishlarini bir o'yin hisobla oyoqlashishini xohlasang yangi boshlanishini ko'z tutdi o'yinga qetilma sagak bo'l ey qudratlik o'yinga qetilsang bo'yning bog'lanadi diqqat qilsang kitobda bak yaxshi yezilgan bu so'zlarni unutma ey dili zerak qara bu dunyoning ishlari bir heli nayrangdir nayranga aralashma buning nima keragi bor egangning buyrug'ini o'rinda o'z qulliqingni qil agar unda qilmasang beshingning ketishi aniq ey ali mening bilganlarim ana shular edi ichim va teshimdagi hammani sanga bayon qildim so'zimni anglasang angla agar anglamasang va manga ishonmasang shaksiz bir kuni o'zing ko'rib qolasan alining o'gdilmishga javobi ali aytdi ko'nglimni tuz tutib bu ishga xudodan tavfiq tilayman talab qilsa xudo yordam madad beradi man uchun ro'shan bo'lmagan bo'lsa san yo'ritibba g'ayrat qilib sirtdagi nurg'un ishlarni ko'zat sagak bo'l quloq ko'zingni ishtik qil kuching yetishicha ishla manga yo'lanma yana ba'zi ishlar qolsa sanga yordamlashaman ali so'zini tugatdi og'zini yumdi o'gdilmish osta o'rnidan turib sirtqa chiqdi etini minib yana o'yiga keldi uyiga kirib to'nini yashdi kechida uxladi ertaganda yana otlanib saroyga bordi etidan tushib ichkari kirdi shundan buyon o'gdilmish g'ayrat qildi tik turib nurg'un ishlarni bejirdi xalq halovatga yetdi dunyo tuzaldi ali xotirjam bo'ldi shodlandi eli yaxshi duo bilan madhiya so'zlarga to'ldi nomi mangu yo'qolmaydigan bo'lib qoldi qara yaxshi qonun nima degan yaxshi qonun nizomlar bilan baglik o'ri turaolaydi xalqqa ana shundoq bag boshlamchilik qilsa xalqmi almi hammasi paravon bo'ladi xalqmi itoatkor qiliqlari to'g'ri bo'lsa ondin baglarning kuni yo'riq bo'ladi bu baglar xudodan avatilgan yo'l boshlag'uchilardir xalq yaxshi bo'lsa bagmi yaxshi bo'ladi Xalq yomonlik qilsa bagmi yomonlik qiladi yomonga yomonlik qilsa ondin yomon tinadi xalq yurish turishini tuzilsa begimu xuy peylini tuzitudi bagla xuy peylini tuzatsa al tuziludi tozilanadi Şunda qilib kun oylar zamonlar o'tdi dunyo go'zallashdi xalq boy bo'ldi tuman to'zonlar tarqidi tong yo'ridi hamma bulg'inishlar tuzaldi tozalandi ali yana xudoga shukur qildi tuman madhiya bilan hamdu sano o'qidi